поняття приватизації, форми приватизації державних підприємств. Приватизація це відчудження майна, що перебуває у загальнодержавній республіканській Республіки Крим і комунальній власності на користь фізичних та юридичних осіб. Приватизація здійснюється на основі таких принципів законності надання пільг на придбання державного майна членами трудових колективів підприємств, що приватизуються, забезпечення соціальної захищеності та рівності прав громадян України у процесі приватизації. Пріоритетного надання громадянам України прав на придбання державного майна безплатної передачі частки державного майна кожному громадянинові України. Приватизація державного майна на платній основі з застосуванням приватизаційних паперів, додержання антимонопольного законодавства, повного, своєчасного та достовірного інформування громадян про всі дії щодо приватизації пріоритетного права трудових колективів на вибір форм власності і придбання майна своїх підприємств. Державну політику в сфері приватизації державного майна здійснює Фонд державного майна України, правовий статус якого визначений тимчасовим положенням про фонд державного майна України, затвердженого постановою Верховної Ради України від 7 липня 1992 року. В Республіці Крим, областях і містах Києві і Севастополі фонд утворює регіональні відділення. У випадках необхідності фонд має право утворювати представництва в інших містах, а також районах України. Покупцям об'єктів приватизації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, недержавні юридичні особи, тобто юридичні особи, утворені суб'єктами колективної приватної власності чи сумісно суб'єктами колективної та приватної власності. В першу чергу підлягають приватизації об'єкти, що найбільш впливають на розвиток споживчого ринку, а також ті, що утримують процес стабілізації державного бюджету, гальмують економічний розвиток України, формування її ринкової економіки. До таких об'єктів відносяться підприємства оптової та ринкової торговлі громадського харчування та побутового обслуговування, експлуатаційні підприємства, житлово-комунального господарства, підприємства будування і промисловості, будівельних матеріалів та інші. Існують об'єкти, що можуть бути приватизовані за згодою з Кабінетом міністрів України. Це об'єкти цивільної оборони спеціалізовані елеватори, холодильники, об'єкти складського господарювання, підприємства і об'єднання паливно-енергетичного комплексу, підприємства залізничного, морського, річкового, авіаційного транспорту, підприємства медичної промисловості та інші. Не підлягають приватизації, майно органів державної влади і управління. Збройних сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, прикордонних військ України, правоохоронних і митних органів, золотий та валютний фонд і запаси, державні матеріальні резерви, емісійна та резервна системи, майнові комплекси підприємств, що забезпечують діяльність по виготовленню цінних паперів і грошових знаків, засоби урядового, фельдєгерського та спеціального зв'язку і об'єкти освіти і науки.